Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <clears throat> Najveća zahvala pripada Allahu Tebareke wa ta'ala i neka salavat i selam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, sahabe i sve oni koji su ga slijedili dobra djela činići a zatim braćo i sestre ja na početku uh, predavanja tražim halala od vas za prošle dvije nedelje <clears throat> zaista, zaista uh, imamo, imamo uh, neću reći previše obaveza, ali imamo mnogo obaveza, pa je, vjerujte, evo i večeras, uh, malo sam kasnio opet, ovaj, imali smo neke šehove, večeras smo safir, alhamdulillah, ovaj, pa sam malo se zadržao sa njima. Dosta je, zaista je dosta posla ovde, pa nadam se da mi nećete zamjerovati. Mi nastavljamo, e, inshallah taala sa našim E, kvizom, e, kvizom vidi se da sam, jer tako, e, da nisam koncentrisan Sa našim predavanjem, serijalom predavanja, vjerovijesnici njihovi narodi, pouke i poruke, pa smo rekli da tako da na kraju ovoga predavanja, ovoga serijala, napravit ćemo jedan kviz takmičenja koji će biti ovaj popraćen jednim veoma lijepim nagradama. Prva nagrada je 100 eura, druga je 50 i treća je 20. Pa smo vas posjećali da ako bovo da što više obraćate pažnju kako bi se, jel tako, i okoristili, a zatim mi učestvali u ovom kvizu. Večeras govorimo o jednom od Allahovi poslanika, on je Suleiman, ali i selatu wasalam, on je bio, jel tako, nakon Davuda, ali se to sam naslijedio je potomstvo, naslijedio je poslanstvo. <clears throat> I kako je Allah Tebar Kvetala spominje u Kur'anu, kaže e, i Suleiman naslijedi Davuda, jel tako? Ovdje se ne misli na nasljeđivanje poslanstva. E, dokaz tome su riječi poslanika sallallahu wa sallam imetak nas poslanika, nas poslanika se ne nasljeđuje. Ono što iza nas ostane je, je sadaka. Uh, ubrzo nakon da tako što preuzeo vlast, uh, pokaza se sva Suleimanova, ali i Selatu Vesalam, veličina. Pokazaše se velike možize kojima je Allah Tebara Kvetala odlikao ovog poslanika. Jedna od tih je, jer tako, uh, jedna od tih je tako da je jel se čujemo braćo se čujete li me da li se čujemo čuje dobro tamo znači jedna od tih muđiza jeste što je Suleiman ili Sredat Vosalam poznavao jezik ptica o tome Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prevodu značenja dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato ovo je zaista prava blagodat Allah tebareke u ta'ala je učinio Suleiman alaih salatu wasalam kraljem kakvo čovečanstvo nije upoznalo prije njega. Niti će takvog do sudnjeg dana upoznati. Allah tebareke u ta'ala mu je dao svašta. Ono što je počinjeno i ono što nije u stvari bilo počinjeno nikome prije Suleimana alaih salatu wasalam. Ali posle njega jesu džinni svi džini su bili pod njegovom komandom. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže i šeitani, sve graditelji i gnjurci i u drugi u bukage okovani. Ovdje e, možemo prepoznati a tako razumijevanja suštine postojanja džina. Oni su umet, imaju svoje zadatke i svoje poslove među njima ima graditelja, ronilata i slično, tako. Kao što ćemo kasnije tokom ovog serijala i vidjeti. Oni koji su e, Sulejmanu bili neposlušni, takve bi Sulejman ali, ali i selat selam kaznio i zatvorio. Aleikum selam, rahmatullahi, verkad. Bila mu je data takva moć. Vezao bi u okove podvojicu. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži. Nećeš zbog toga odgovarati. Takvu vlast je dao Allah subhanahu wa ta'ala Suleimanu da potpuno upravlja na zemlji. Djeni su mu pravili sve što je on od njih tražio. Čak i kipove koji su u vrijeme Suleimana u njegovom šerijetu bili dozvoljeni a nama su zabranjeni kako ne bi bili povod idola poklonstva. Da budemo jasni, znači Sulejman nije obožavao kipove, ne bila, nego je bilo dozvoljeno da se pravi. U našim šerijetu tako ovo, kažem našim zadnjoj objavi, oni su svakako tako zabranjeni na bilo koji način. Pravili bi mu, e, oni bi mu pravili ponekad lonce veličine dvorca, tu bi se spremala hrana i dijelila ljudima gledajte moć, kome je to bilo još dato? Sve to bilo Allahovom voljom i snagom. Druga velika Suleimanova muđiza jeste ta uh, da je upravljao vjetrom. Allah Tebarek je otala u Kur'anu to kaže i mi smo mu dali da mu služe vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda mu htio. Na bilo kojem mjestu Na kojem je želio kišu, poslao bi vjetrove i kiša bi pala. Pogledajte vlasti, <laughs> nema veće od ove. Bili su to plodni vjetrovi koji su donosili bereket kiše. Pored njih Sulejmanu je data moć upravljanja nad olujnim vjetrovima. O tome Allah tabarake u tala u Kur'anu kaže A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili, a mi sve dobro znamo. Suleman, ali i Bismillah, se čujemo. Ne znam, braći i sestri, imam nekakvih problema sa... Jednostavno, o, zna mi se desit da ovaj govorim, ne vidim mikrofon, ili ne govorim, ili ne čujem se, a vidim mikrofon. Šta je, ne znam. Glavnom sad se čujemo, tako. <clears throat> Znači, dato mu je, dato mu je vjetar, tako rekli smo da je Suleiman, alaih salatu wasalam, iz kuca upravljaju vjetrom. Često bi vjetrove koristio kad bi išao u vojne pohode, nemam klimu. <laughs> e, tako se prenosi mnogim predama, to smo rekli, tako u poredu između e, sabaha i podne namaza bi prelazili razdaljine za koje drugim vojskama bio potreban mjesec. Jesu godine, jesu, jesu starost a povratak između akšama i podne namaza, tako, je bio koliko mjesec hoda. O tome Allah tebara kratala kaže u Kur'anu, a Sulejmanu vjetar ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i na večer rastojanje od mjesec dana. Od Sulejmanovih mužiza je bio i bakar, kao što je Allah tebarka ta'ala dao Davudu tečno željezo, tako je Sulejmanu dao izvor iz kojeg je tekao bakar. I o tome Allah tebarka ta'ala u Kur'anu kaže učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče. Volio je Suleiman i punokrne konje zvane safinat oni bi stajali na tri noge, <clears throat> a samo bi vrhom četvrte noge dodirivali zemlju. Subhanallah. Pored te vrste, Suleiman alaih salatu wasalam je bio zaljubljenik u još jednu vrstu konja, zvanu džijad, brze konje volio. U predajima se govori da je e, počela smotra tih konja i neke predaje spominju kako je na toj smotri bilo izloženo više od 20.000 konja. Smotra je potrebala dugo i zabava i zabavila ga je od uobičajenog svakodnevnog učenja zabura. Sve dok sunce nije izašlo, zašlo. Suleman nije ni osjetio kako je vrijeme brzo prošlo, sjece da će. on reče, kaže uzmišljeni o tome, Umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu. I oni se izgubiše iz vida. Vratite mi. I oni ih počeje gladiti po nogama i vratovima. Dvije jake predaje govore o ovom ajetu, braći sestri. U prvoj se kaže kako je Suleiman uzeo sablju i počeo njome konje po nogama i vratovima udarati. Tačija predaja kaže kako ih je milovao, učinio ih stifar provjeravao je zdrave među njima jer je pripremao za džihad. Sulejmanovo carstvo je bilo ogromno. Allah mu dozvoli da oženi hiljadu žena. Jednog dana se Sulejman zaklete kako se prenosi u sahih hadisu kojeg bilježi Buharija. Sulejman sin Davudov reče Bismillah, ali se čujemo. Čujete li me sad? Dobro smo, Alhamdula, kako si ti, <laughs> Alhamdula, tamo. <laughs> Nisam dugo čuo ovako, ovako, ovaj, ovako lijepo pitanje. Mašala. Allah nas učinio sve njegovim robovima. Varke lafi. Znači, Suleiman, e, eh, ali sratu selam, je rekao, Večeras ću imati odnos sa 70 svojih žena i svaka od njih će zanijeti po jednog koljanika na Allahovom putu. Pa mu jedan od prijatelja rekao mu je tako فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقول reci inša Allah ako Bog da ali on to nije rekao je tako felem jakul nije to rekao Suleiman I samo jedna od njih bi trudna i rodi dijete koje je bilo deformirano, tako, bez ruke i bez noge. Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže da je samo rekao inša Allah, ko? Da je rekao Suleymana, tako? Lev kale leha le džahedu fi sebi lila. Kaže, da je samo rekao inša Allah, svi bi bili, je tako, alaikum salam, svi bi bili e, mužajdi na Allahov put Ko da je rekao, inšala? Pa Suleiman, alaikum selam on je rekao, je tako, kako se prenosi u hadisu, večeras ima ti odnos sa 70 svojih žena i svaka će roti po jednog Jel se čujem? Nešto me prekida stalno. Dobro. Znači, e, rekao je, e, u stvari Sulema ali se to selam nije rekao inša Allah i nije i pa mu kaže dalje e, kaže poslanica sallam za njega da je rekao samo tako لو قال لها لجاهدوا في سبيل الله da je samo rekao inša Allah, svi bi e, bili muđahidi na Allahovu putu. Ovo je pouka svima nama da sve što želimo uraditi, je tako, a, a ono se veže za Allahovo odobrenje i htjenje, treba da kažemo inša Allah. U stvari da se to veže za Allahovo odobrenje i htjenje. Allah te barek je dao Suleimanu alaih sallatu wasalam pronicljivost o SUS into the viewplane menu propisima ima nečega što je stroga naredba, a pojam sunne kod mnogih muslimana